gihakajyo na kanyabarundi bari hanze kugira nabo bagire ico baterereye mu kubaka kino gihugu cacu umutiro no tugaruka kuki muri uwa mungu heze ko twagarutse ku njyane cyane cyane ziri mu barundi bari hanze ku rwego rwo hejuru mu byo bita diaspora ariko inyishukumbure ntiyabonetse none munsi mudutunge tukaba twari twatumiye umuvugizi w'umushikiranganje mu byajejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ariko ku munota wa nyuma ku munota wa nyuma aca tubwira yuko bitagishobotse yuko ashika hano ariko ku murongo ndi kumwe n'abegwa n'icyo kibazo Euh, ndi kumwe na jean Berkimas ari mu gihugu cya Norvège jean Berkimas muranyumva n'amahoro alo Alo. Alo. Jean Berkimas rero akaba ari cy’urongoye diaspora naho ni mudutunge twarondeye urongoye diaspora ubwiwe nawe ntitwabashije kumuronka ariko akaba yaturungitse kucegera cegera ciwe ari we Jean Berkimas muratwumvaga Jean Berkimas medari ndabumva muratwumva mugerageze muduze akajwi sangwa ikaze muri karadiridimba murakoze cyane murakoze mhm. hano ku rundi ruhande turi kumwe na Diomede Richard misigaro nawe akaba diaspora uh, urwego bita rwishwi rwa akaba ariwe batoye kugira arurongore ego Diomede Richard misigaro muranyumva neza alo ntari ku murongo ariko mu buhinga bw'ibyuma babandanye bamurondera kuko yari ku murongo ego murakoze imbere y'uko nishyura icyo kibazo mm sindakumva neza ah, hari abandi mu mengo bari baraduciramwo ubu hmm. eh, ni sawa ah, ndugu ku ijambo yego mhm. murakoze imbere y'uko nishyura icyo kibazo hmm. nagira ah, ngira icyo mvutse ku mwidondoro mwahaye wo twahuriye muri kino kiganiro ari hmm. we diyomedi Ah, mwavuze yuko ngo ah, atari jewe nabishikirije ariko ubu wiyumviye wenyine haba muce munyisho cha kugira dusangire ikiyago nabandi hariho abari muri Australia ndabona no witwa Willy Malonga nawe Ego me eh, murakoze mhm. ah, naho biza biracigagurika ntumvise neza ibyo Diomede yavuze nibirere numvise yuko eh, avuga ko ngo ariwe ngo arongoye iby'imfata kibanza ah, diaspora ndundi nagira ngo ah, mwubahwa mumenyesha amakuru hmm. ah, ntangure mpereye kuri Diomede nyene menyeshe n'abandi barundi bari baradukurikirana bari mu Burundi menyeshe n'abarundi ba mu mahanga bose yuko diaspora ndundi irongowe na nyakubahwa eric niragira ko yashyizweho biciye mu matora yabaye mu bihumbi itariki mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kw'indwi mu bibiri na mirongo ibiri na rimwe hanyuma igihe amategeko yahinyanyugwa ikaba ah, itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri akaba ah, barasabye yuko yobandanya muri ayo mabanga hamwe n'urwego ajejwe hanyuma uwo Diomedi nawe akaba ubwa mbere mu matora ya mbere yo mu bibiri na mirongo ibiri na rimwe nk'uko yabivuze ariwe yari ariwe yatowe kugira ngo atware urwego icyo gihe twitwa urwego nshingwantwaro ariyo conseil d'administration n'uyu munsi ni rwarongoye kubera ko ntarigera ademisiyona cyangwa atanga imihoho kandi ntarigera apfugwa icese ni ukuvuga rero yuko ah, uyu munsi afatwa nk'urongowe urwo rwego ariko mwumvise yuko hariho amanama yabaye kandi avuga yuko nawe wayakurikiranye uraronka nawe ubutumire nk'icegera ariko mutayagiyemo kumbure abo barundi baca barafatana b'izo ah. ngingo ah, nagira ngo menyeshe mu bisanzwe yuko nta shyirahamwe rigiye Ah, ribaho ritubahirije amategeko kandi nta shyirahamwe ribaho ridafise abarirongoye hmm. inama rero mu bisanzwe inama iyo utumye ku inama ni ukuraba uwayitumye ko uwo ari we inama zitumwa ko ubwa mbere ah, n'ujejwe kurongora ishyirahamwe ni igiki cyabatumye mu gihe kandi hakiri uko kutumvikana kandi ku rwego rwo hejuru kuko twabwiye ko twari dufise n'umushyitsi wo mu bushikiranganje umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bugejwe harimo imigenderanire y'uburundi atubwiye yuko afatiwe ku munota wa nyuma ariko icyo gikorwa mwe mwakigize uh, kubera ubwo suku nyinyana ntimuhavamo musanga muri ko murahumbisha abarundi batari bake oya ahubwo no kubaha inzira nziza uh, no ukubaha inzira nziza kubera ko abarundi barashyizeho amategeko muri ayo mategeko bashyizeho bakavuga yuko icyicaro gikuru cya diaspora ndundi gitegerezwa kuba i bujumbura mu burundi urumva rero mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ibyemejwe itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi nicyo gituma mu ndwi iheze twari twishikiye i bujumbura kugurura icese icyicaro gikuru cy'ishyirahamwe diaspora ndundi haba icyo gikorwa cyaranguwe tushyigikiwe cyane turi kumwe n'abaserukira leta bari bahagarariwe cyariho cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ah, n'amakungu hamwe n'iterambere ubu byemewe byemewe eh, n'amategeko ah, ku mugaragaro ibyo mhm. rero ah, ni igikorwa gikomeye cyane ni igikorwa gikomeye cyane twari twaranguye mu ndwi iheze murakoze cyane murakoze cyane reka nibutse ariko baradukurikira ko turi muri karadiridimba n'akana kaji iwabo hamadusabe mu buhinga bw'ibyuma baratubwiye yuko bari kubarumva ayandi majwi nimba ari imiziki cyangwa undi muntu iyo bari karumviriza iradiyo Eh, barabe babiduke babidukemurire ndabona Eric Wimana ari mu buhinga bw'ivyuma hamareka tugaruke kuri uh, eh, Geomed Richard muratwumvaga Geomed Ego ndabumva ego ndabumva mhm. Mwumvise yuko eh, bamwe bari hano mu ndwi iheze ngo bugurura ino uh, ngoro ya diaspora ariko hama wumvise kandi nkuko uh, Berkimas yabishikirije ngo muracarongoye urwego yise urwego de surveillance muracari muri komite mhm. hamaduga ku ijambo kuko berikima sinyari karumva ibyo ari kurashikiriza ah, okay umva rero icyo ashaka kuvuga ni uko ati mu bintu yaje kuvuga ah, harimo ibintu bitari bike eh, nko kuvuga namusaba ko yatubwira na zitanu z'ukwezi k'ibintu mm. mirongo irindwi na mirongo irindwi kabiri yari inama ya bose ariko twari twahituriwe ko twarongorwe gushingwa ntwaro mhm. atubwire umuntu wo mu bushikiranganji bw'imigenderanire yari ahari kuko avuze ngo nibo bari bahari uyu berkimansi iminsi yahera yaravuze ngo mu nzu yibarungikira tukaba twibaza ni iki iyo peve yoba yakurikiye niyo nama itasohoka mm. ariko gatonya Eh, eh, gatonya umuntu ashobora kwibaza ati none imvo n'imvano ya bino bintu eh, bituma uno munsi hitirirwa diaspora zibiri nibiki canke ku bwanyu mwebwe si diaspora muracari muri ubwo rwego nkuko mwabivuze jewe twebwe ndi mm-hmm. hanze hanyemeza mm-hmm. ko kugira ngo nite ko muri diaspora nongera gusubira kwiyandikisha nkandikira iketeri ke ndamusaba ko yonyemerera ko ndi muri diaspora icyo ni icya mbere icya kabiri kugira ngo nemere ko muri diaspora ntatanze amadolari mirongo itanu sindimwo icyo ni icya kabiri icya gatatu uko twagiye tubandanye ni byinshi twarigeze gutanga rezo ishika ku ndwi ikindi ikonde twari dufise mu burundi twagiye gusanga eric yafashe abantu b'abagenzi iyo babashirako hmm. uyu muco rero niwo twashaka igihe twatuma ko erike n'utundi hari ibindi bitari bike hmm. ariko kumbure kugira ntitugume hejuru hejuru umwego ntituriko turaraba cyane cyane kugira twegereza kucokogwa nk'umuti kugira zino njyane zirangire reka umwanya mutonya duha umwanya mutonya Berkimas Berkimas nk'icegera cy'umukuru wa diaspora nka Eric Eric murumva hariho ibyo mwagirizwa mugabo gatonya eh, Diomede mwarumvise ko huguruwe ibiro ino ndibaza murahawe ikaze ejo na ejo kumbure izo ngorane muziyagire hamwe ibiro buriya bijya byose ni ukwitanganiza kuko ibiro twari reka atange inyishu bekimasi mhm. Albert Kimas eh, eh, murazi yuko hariho umwanya mbere n'indwi yahariwe diaspora ati ibyo bikorwa byaciye biza ni kubera ibitagenda neza mu minota mike kugira duhe ijambo abandi babiri bari baradutega abiri ah, ah, reka mu makanya kugira ngo oh, nshikirize ku byo byo ah, kuvuga uyu munsi n'ubwo hari ikibazo medali kubera ko anacewe amajwi ndiko ndavuga bingaruka ko amajwi ntameze neza ubu naho ubu uramwumva aha duga ku ijambo rero we alo we turakumva duga ku ijambo nawe ngo eh, arakumva eh nariko ndavuga yuko Diomedi ico gihe arongoye yararongoye conseil d'administration hamwe mhm. n'icegera ciwe hamwe na perezida wa diaspora ndundi eric ari kumwe na jewe twaricaye hamwe turi bane turiko turategura ah, twaricaye hamwe turi bane turiko turategura ayo tegeko twashikirije assemblée General kugira ngo yemeze ayo mategeko retwa twabashikirije twari twayateguriye hamwe n'abo bantu harimo na Diomedi nyene ayo mategeko rero yarashikirijwe hanyuma aremezwa ikese kandi no mu bayemeje diyo medi nyine yarimwo yarimwo mm. ari mu bayemeje mhm. urumva rero mm. turakumva perikimasi urumva rero niko ndakubwira yuko diyo medi ari mu bantu ah, reka tuvyizere mm. ah, urumva rero oh, byapfuye mu nama ya bose bemejwe n'abari bitavye iyo nama bose mhm. ah, ivyo kuvuga yuko ngo uyu atari yaserukiwe inama ya bose nitabwa n'abarundi baba mu mahanga abaserukira abarundi baba mu mahanga ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bushoboye kuza buza nk'umutumire w'icubahiro ntabwo baza gusasa mu nama ya bose ya diaspora ndundi kandi nta burenganzira bwo gutora ntibyemejwe bafise ntawuvuga rero ngo ntiyababonye mu nama kubera ko ntibaza gutora hanyuma ibyo bavuga yuko ngo bemeje amategeko mirongo itatu n'atanu ariko ngo yashikirijwe ari mirongo ine n'atanu nibaza yuko diyo ari umuntu azi ubwenge ari umuntu azi ubwenge harya uri uraraba amategeko si igitigiri hmm. cy'ingingo gihambaye igihambaye muramwumva neza biri muri izo ngingo eh, igihambaye n'ibiri muri izo ngingo ibyo bita mhm. l'esprit et le contenu de la loi nibyo umuntu araba ayo mategeko rero yagiye mu gisata kijejwe amategeko mu bushikiranganji mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu hariho amategeko amwamwe cyangwa utundi tuntu utundi tuntu twabuze bungiyemwo mugabo ntibahinduye l'esprit et le contenu y'ivyemejwe na diaspora ndundi ivyo rero bavuga ngo ni Eric yoba yariherera yarihereranije ayo mategeko aja kuyahindura ivyo ni ibintu bitagira ishingiro ni ibintu hataho bifatiye umuntu abivuga n'umuntu biba atazi ubwenge kandi yovyemeza ni uri uriko amategeko raba l'esprit e eloquent ibintu rarwa nivyo umuntu ategerezwa kuraba mhm. ivyo rero nta na kimwe cyahindutse mu byemejwe na assemblée générale mhm. ariko ati Diomede eh, banza urindire banza urindire akanya akanya Berkimas ngo yaremejwe duga kwijambo naco akanya egome ivyo Diomede avuga rero ngo harabaye inama yo kumugena ibyo ni bimwe twavuga mu gifaransa yuko ari kudeta antihe yuko ari perezida wa komite do siriveyanse hmm. iyo atuma avuga ati reka jewe ndatumiye urwego nshingwabikorwa nimuze tuganire aho byari kumvikana yavuze yuko babatumiye ngo kenshi mu manama bivanye n'ibintu bitagenda neza ariko reka ndaguha umuco kuko nibaza ko ari ukeneye hmm. umumenyeshamakuru hmm, ntabwo nawe ko baratwumviriza hariho umuntu ah, hariho umuntu hitwa tasiyano aba muri Australia reka ko ko ah, uno musi eh, atariye umutumire cyangwa kumbure ngira ashobora kwakura ariko reka dukoreshe muri rusange ntitukoreshe amazina yabo tutaza gukoresha hano muri kino kiganiro Eric twamuvuze kubera yakuderetse wewe nk'icegera aciye eh. ariko nibyo basiguriye nibyo ndiko nasigura kubera ko iyo nama izo nama ntizatumwe ko na komite do siriveyanse irongowe na diyomedi siwe yazitumye ko zatumye ko n'uwo muntu mvuze izina tutazi atana kimwe ajejwe muri diaspora mhm. reka uraho nyene kwidadukiza ngo rikora tuma kwina pegomwe uraho nyene reka kumbure misigaro nawe aduha umuco sivyo yego yego mhm. yego murakoze yo mhm. ndibaza kwivyarimwo ni ikina muco mbe ninde ateza kugira iyo hariho nka ishyirahamwe kanaka abantu bakabona ko atabigenda batumye ko urongoye iryo shyirahamwe arafise uburenganzira bwo kuvuga ngo atari ntakantumye inzoza cyane iyo twagutoye kuba mukuru wa diaspora ni nk'umusuku wacu igihe cyose ni kuko icyo bandumye ko nkajayo nkajayo rifise urwego ndongora ni kuko batagiye ni uko bari bazi ibyo bagiriza kuba mm. rero atashobora kubwiriza abantu yitwa ko atwara n'amakosa hmm. guverineri wanjye muri bujumbura ko kwaduka ikintu mu bwiza gikeneye ko haboneka akica amatwi iyo bari umuguverineri muke atagize eh, umwete n'ubwa kuraje yo kuvuga ati ariko nubwo ibi bintu ndabibahaye ubushikirangaje bw'intwaro yo hagati bwarahinduye ibintu none yabishije kubera iki mbaka tumaze kubibona niba atari kuvuga ngo nimubaze hariya Hmm. ni nawe rero tubona harimwo no kwita kubura umuco ubwo burongozi iyo bumaze kuterekana umuco mukuru uriko burakora budakurikira aba abo muri diaspora ibyo bariko barasaba inzira yabo ariyo nyine urumva hariho icabuze muri bo hmm. akanya ni rwanyu david duhari iminota ibiri ibiri kugira turabe yuko kino kibazo cyotora inyishu ego cyane murakoze kumpa kano kanya kandi ndagushimiye cyane bimwe by'imvamutima kubera kuri jewe ivyo uriko urakora vyari gukorwa n'ubushikiranganji bubijejwe hmm. mu vy'ukuri iki kibazo kimaze iminsi kandi twebwe nk'abarundi bishyuye babikurikiranira hafi turababaye ntibidushimisha na gatoya turavye uko biriko biragenda hmm. mugabo mwumvitse yuko twari twatumiye umuvugizi w'ubushikiranganje ariko ku munota wa nyuma ngo akanya kamugoye twabyumvishije ariko ntibyatugoye neza twashaka kwaba hari kandi turasabye yuko ubushyikirangange iki kibazo bwo gifata nka nkama kugira ngo buje hagati izi mpari zitorega umuti biciye mu nama atari mu ngimba ni mhm. reka kumbure iki kiganiro tuzogisangiza n'ubushikiranganji turabona ko icyo bakora mu maguru mashya amazi atararenga inkombe nizere yuko bari baranacumviriza jewe ndi abikurikiranira hafi amanama yagiye ategurwa na bamwe n'abandi muri izo mpande narayakurikiranye mbega ibyo natahuza ibyo natahuye nkagerageza no kubaza kugira ntahuye mu by'ukuri hariyo amakosa yakoze hmm. nawe ushaka kwagirizwa akoze amakosa mugabo hariho biraboneka neza ko hariho amakosa yakoze ubu rero icyo ntusaba ubushikiranganji nuko bwoja hagati kugira ngo bukosora amakosa hanyuma kompanyi la diaspora dusubize hamwe dusubire kuba ikintu kimwe dukorere hamwe nico niyo ntumbero twokwiya nayo ahandi bigumye uko hari agasoro wowe ubona ku bwawe kugira ucurangiza cyane gose cyane gaho gose hari agasorobo imbere yuko hakorwa imigambi imbere yuko hagira ibishizwe ko ni kubanza gushyira hamwe abo bana b'u Burundi ari bo diaspora bamaze kuja hamwe ibindi bizokurikira kwihutira rero kujya mu migambi n'ibiki sinavyase ni vyiza ariko rero haba hari ivyo uriko urarengako kandi vya ngombwa abantu batari hamwe batavyumva kumwe badasenyera ku mugozi umwe n'ibindi naho vyoshika ni ukuvuga rero icihutirwa muri uno mwanya jewe nk'umuntu abikurikiranira hasi hmm. avugana n'impande zose akabona ivyo abantu bavuga n'abandi twosaba ubushikiranganzi butujejwe ko bwoja hagati kumviriza ibibazo vyavuze muri diaspora hanyuma bukadushira ku mugozi umwe mm. eh, nari nkodze ndi eh, umunyabanga mukuru nkaba ari jewe witezwa ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urumva ibi ndabizi ndazi naho byahereye kuva kera imbere namwe ndi muri hafi na hafi mu za demituza mm-hmm. mm. bibuka ko twigeze twarigeze no kugutumira hano ego mwabizi ko nkomera mm. muri demiri diseti ibyo ni byo mhm, uti rero ah. umuti umuti umuti ntawo wundi uhari atari gushira ibintu mm. urabona nk'uko yabivuze biriko eh, imansi eh, yari visi perezida eh, w'inama nshingwabikorwa mhm. kera yari yigeze kuba ari no mu nama ntwaro amategeko arayatsa arabizi mm. byinshi arabizi ko byagiye barakurikirana yavuze ati harabaye ihinyanyurwa y'amategeko baze bagire icyo basiguye hama vyansi irabataramura muri ivyo bikorwa kuko bagiye muri nzira yabo hmm. ni kubera atavyegeranyo ubihari hmm. naho umuntu yoraba n'ayo mategeko mashasha y'abahari yamavuga minsi yose naramwumvije n'ahaheruka yavuze ati hariho ivyegeranyo ngo byerekana ukuntu byashinzwe ivyo vyegeranyo byose nabishireho hmm. ivyegeranyo vy'amanama nabishireho niyo mategeko y'ibashirahamwe ivyo vyegeranyo bidahari muduhereze ivyegeranyo mwashikaranye imbere y'ubushikiranganji hmm. ariko Fabrice je ndabaza akabazo gatonya kumure eh, mbaze mbariza n'abanyagihugu benshi bariko barakurikirana ubwo ejo na hirya hejo ntibazohava biyumvira yuko hari inyungu wanashima nyinshi zituma haba uruhagarara muri diaspora kubera babona injyane zitigera zihera ubirabye neza ahubwo n'ibwirizwa shingiro ntibyemera yuko gutandukanya ubuntu bw'abantu gusa uko bameze cyangwa ububasha bafise hariho abashoboye kureba mirongo itanu hari abadashoboye kureba mirongo itanu hanyuma ubutarishe mirongo itanu ngo ntabakibaye ngo umurundi wo mahanga izo nyungu nyine uravuga bariko bararondera nicyo gituma ubona atashobora gutinya alo willy willy muratwumva mm. namwe mufite iminota itatu kugira tugaruke jean berkimas na alain diomede mm. diomede richard nako jewe na muranyumva yego ariko widondore nitwa nitwa wiri ndabaniwe nkabamba mu gihugu ca Swede mm. eh, muri umwanya nkaba ndiko ndakora muri Norvege mhm. ama muri diaspora ndundi nkaba njejwe igisata cyo kumenyesha amakuru mugabo ahanini eh, njejwe eh, les réseaux sociaux mm, diaspora iyihe diaspora diaspora iyihe kugira twumve diaspora ndundi diaspora ndundi kuko twebwe twemejwe n'abarongoye diaspora mm. eh, abo bahari mm. eh, rero ikintu nagira nshikirize mhm, minota ibiri nagira mbanze ku eh, nakurikiranye ibyo bari ko baravuga bose mm. mugabo ikintu jewe kintangaza nuko mbona umengo basa nuko basa nuko bahishahisha yuko ingorane za diaspora zidatanguye mu kwindwi Mhm. Mhm. ariko ntitwabwirizwa kuzigumamo ntitwabwirizwa kuzigumamo ntitwategerezwa kuzigumamo simvuze ko tuzigumamo simvuze mhm. ko tuzigumamo nshaka kuvuga yuko kugira ngo utore umuti w'ikibazo ifo kukidantifiya ukabona icyabiteye ukabona umuti ushobora kugiha mugabo ugisituwe male ugiha n'umuti utameze neza rero tureke kuvuga yuko ngo cyatanguye mu kwindwi mu kwindwi habaye asambure generale yahamagawe na diyomede eh, yarasanzwe imisigaro yarasanzwe arongoye eh, conseil d'administration hmm. arayihamagara kandi aduha na ordre du jour yuko ari asambure generale turayitaba tuyitave ibyavuyemo mwarabibonye ntawahagaze wahagaze n'umwe ngo yiyamirize ibyavuyemo nta n'umwe twese twarakirije turemeza yuko apure turemeza yuko ibi tuzemeze ibihe ibihe ibihe barundi ukuri tuzobe tuvugana ukuri abarundi turafise ibintu vy'uburyarya mm. eh lipokrizi duca turataha dutashe dusubira muri zanduru twari tuvuye ngaha dufise ava yuko tuje bujumbura mm. dusubiye muri zanduru hiyadukiza abantu cane cane bavuye muri Australia ni nabo batanguye akaguma mu nyuma ariko ariko wibutsa yuko n'urongoye diaspora nawe nava muri Australia Ego byatanguje abantu sinshaka kubavuga amazina mugabo ibi ko ndavuga ba diaspora barabizi bitanguza umuntu aba aba muri Australia mu nyuma tugiye kuverifya dusanga harimo n'amakuru tuza yerekana yuko harimo abantu ukuboko kw'abantu bariko barabakorera indani bo muri conseil d'administration yahahora kubera iki ku bwanjye nibaza yuko biri mu mvu zatumye kandi turavugana nabo barabizi yuko bamaze kutwemeza yuko nous sommes le seul cadre legal yemewe nibaje babivugira habona murakoze cyane murakoze cyane wibi murakoze murakoze ah, nkuko natangiye ndabivuga abo mu bushikiranganje twara abaronde ariko ntibyakunda batumenyesheje ku munota wa nyuma yuko Reka basi nanguriye kuri wewe hama Diomede tumugaruke tumuherezeko Wumvise abagiye bashikiriza eh, ijya n'ibindi byo bagiye barashikiriza Jean Shaka Berkimas ku ruhande rwawe hari uwavuze ati ubushikiranganje bureke gukwepa buze bubatature je Shaka nawe utubwire mu minota ibiroro ko kanya kagiye umuti ukogwe n'uyuhe uh, ah, umuti uh, uhari numwe hmm. ariko wumvirije ibyo abandi ah, bashikirije byose ariko wareka kunshiramo nka gusigurire mhm. babaturimba ikibazo uh, hmm. icambere cyo nagomba nkosore hmm. nico Ah, muguma mubaza ngo diaspora iyihe diaspora ni imwe uriko hmm. uravuga diyasipora ni ihuriro ry'abarundi baba mu mahanga mhm. iyo diyasipora rero ni imwe ni diaspora ikurikije icyo bita cadre legal yemewe imbere n'amategeko mu burundi yemewe imbere y'amategeko hmm. burundi kubera uruhara mu iterambere ry'igihugu cy'uburundi hmm. ntuzoca rero kugira uruhara ngo urangure ibikorwa utemewe imbere y'amategeko mu burundi utari kuraturana n'abategetsi mu burundi mu minota ibiri ariko ah, twebwe eh, hariho ibintu bibiri twe dushira imbere mhm. mu mbono ya diaspora muri bizo yacu icya ni ubumwe hagati y'abarundi baba mu mm. ibintu bazi yuko ibintu twabisiguye kuva kera naho boraba mu ma plan d'action diyomeda afise na fabrice bafise ivyo bintu kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka nibyo dushira imbere ubumwe hagati y'abarundi baba mahanga ariko hari uwavuze ati hari uwavuze ati injyane injyane si za vuba ati sizitangwe muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe si nicyo hmm. gituma amezi atari make dushira inguvu mu kunywanisha abandi baba mahanga abantu bava biyumvira komisiyo misiyo yowe yarabananiye ga berikimasi ah, ah, mbega ah, mwubahwa mumenyesha bakuru hmm. ubumwe n'ikintu umuntu agwanira igihe n'ikintu abarundi urabazi ariko atari gake ntiwoco eh, uvuga eh, ngo misiyo yaratunaniye hmm. kandi turi ko turagerageza mm. ni twicaranye tukayaga tugapfundika ijambo bugaca bakaduhinduka mm-hmm. ingorane zirashobora kubaho mm. ingorane zirashobora kubaho mu igihe ingorane zibaye ni byiza yuko mwicarana mukaziturira umuti bidaciye mu bintu byo guhirikana bidaciye mu bintu by'ingimba murakoze cyane berkimansi ah, wavutse ngo imbere y'amategeko ibyo bintu bya ukiri ku murongo ibyo bintu bya kera ukiri ku murongo ariko reka dusange izi jambo na diomede eh, nariko nshikiriza uno mwanya muri babiri dusigaje iminota mikenya reka none ndaguha ibiri kugira duce dusezerana haba na Berkimas canke wewe mumbwire namwe ico mubona cokogwa Bekimasi ati diaspora ni imwe yemejwe n'amategeko umuti ubu yuhe ga diyomedirishari kandi diaspora ubumwe turabwifuza hari ubwo wigeze ubona ubumwe butagiramo umuco hmm. canke hariho kumbure ku rundi ruhande abo babadindiza ubwo bumwe ntibubega yome eh, eh, eh, ubumwe butagira umuco kubera ko dushaka kuvuga nk'ibi bintu byo kwinjira iyi nzu ya diaspora reka dore hmm. ko akarago ka nyuma babivuganye n'abandi twe twagiye tubona bavuga ngo ni uko utazi gusoma no kwandika mugabo icyo yibagira ni kimwe igihe cyose bazokwamba batagera mu muco ibyo byama byashitse Rojante hmm. muri bibiri na cumi na yarakoranye kubera ko atari ko akurikiza inzira bamushyira uruhande yaragarutse muri bibiri na cumi n'indwi avuga ati aha nagize amakosa ndahazi aritoze yongera aratorwa hmm. ariko igihe cyose ugize ikosa dushobora kuvuga ngo ndaha simvugana namwe jewe ndazi ko ndi mukuri ikindi kintu ariko reka gato kugira turangize none gadiyo medi umuntu umuhuza basi muri izi ngorane yo bande kugira turangize kabisa twebwe duce tumurondera kugira akemure kino kibazo haba mu mategeko muri byose turababazwa n'ukuntu ubushyikirangaje butujejwe murakoze murakoze ahubwo nitwe tubashimiye n'ejo n'ejo muri mutu muze mu twakure tuzoboneka murakoze murakoze turangize Bekimas amasegonda 30 urabona ko amasaha yagenewe ikiganiro yarangiye yego murakoze nagira ngo ndangize mvuga yuko iyo medi yafashe inzira inzira mbi inzira idafatwa reka ariko gatonya muri kino kibazo mwe namwe mubona umuhuza yo bande kugira tukirangize burundu kuko je nabonye impande zose nabonye bitoshoboka umuhuza yo bande Allo umuhuza mm. ubwo nave muri iyo nzira twicarane ibibazo tubiganire twebwe ah, twebwe turi kumwe nyine twebwe mm. nta muhuza akenewe yafashe inzira mbi nta wiyo nta wanka ibyapfunditswe n'amategeko akajya kugira kudeta mm. nadasaba ikigongwe hanyuma twicara hamwe twumvikane ibindi byo turashobora kubyumvikana murakoze cyane yiyambaza avuga Richard Misigaro nawe akarongoye abarundi bishwi mwumvise ko ari we bashize mu rugira batware reka shimire Willy yatwakuye ari muri Norvège shimire Fabrice shimire David n'abandi bose bagize icyo baterera muri kino kiganiro shimira n'ababuze akaryo canke babuze umurongo wo kutwakura nizeye uko